duhana ijambo duhana ijambo ijambo ni kazoza banyepolitike barongozi mutandukanye mwebwe muri mu mashyirahamwe adahanira inyungu za politike rwaruka bashinga ntaye bapfasoni ikiganiro duhana ijambo kirabahaye ikaze duhana ijambo ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo biraje bene gihugu ikiganiro duhana ijambo mugitegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ucishiramo search for common ground mu burundi studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ucishiramo mpuzamakungu search for common ground mu burundi christelle nizigama kuri mikoro ndakuramutse ndaguhe n'ikaze mu kiganiro duhana ijambo ibiganiro tubashikiriza ubu tukaba dushimikira ukwiteza imbere ku mukenyezi biciye mu kugabanya imico n'imigenzo ishobora eh, kumubera intambamyi mu iterambere kumbure wowe uri kuribaza icyo tugiye gushimikira ko muri kino kiyago tugiye turabire hamwe uruhara rw'abakenyezi b'imboneza mu by'ubutunzi mu gushyigikira ukwiteza imbere k'umukenyezi kino kiyago ikaba ari igice cya mbere mu burundi umukenyezi niwe nkingi y'iterambere araja ahabona agashyigikira abandi bakenyezi ngo bijukire iterambere ku bw'isata cishiramwe mpuzamakungu kijejwe iterambere ry'umukenyezi abakenyezi b'imboneza bafise uruhara runini mu gushigikira iterambere ry'umukenyezi yaba abari mu bisata bya leta canke by'abikorera utwabo barafasha mu gushyira habona ibikorwa bijana ku iterambere rirama ariko bamwe mu bakenyezi ntibabona ko bashigikiwe muri ibyo bikorwa byo kwiteza imbere aho wo uti mbega bavuze umukenyezi w'imboneza utahura iki uruhara rwabo rurakenewe mu gushyigikira iterambere ry'umukenyezi hoba hari inzitizi abakenyezi b'imboneza bagira zituma badashyikira abandi bakenyezi eh, muri iryo terambere bariko bashyigikira gute abakenyezi ngo nabo batera intambwe mu kwiteza imbere ibyo ni bimwe mu bibazo tugiye gushimikira ko muri kino kiyago nkaba ndi kumwe n'abatumire batandukanye turi kumwe na ahishakiye pusheri atwara urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi bakora urudanda ndazwa ndengambibe ndakuramutse ndaguha ikaze muri kino kiyago turabaramukeje undi turi kumwe ni ndayishimiye leoni harongoye ihuriro ry'abakenyezi mu gisagara ca bujumbura amahoro kaze muri kino kiyago murakoze cyane ndabara ndabaramukije barumwete simeon umwigisha wa kaminuza arakurikiranira hafi ibijyanye n'iterambere ry'umukenyezi ndakora musandaguwe n'ikaze ndabaramukije muri kino kiyago urumva ibyiyumviro bya bamwe mu bakenyezi basanzwe bakora urudandazwa abari muri zone gatumba mu gisagara cya bujumbura urumva icyo bashyikiriza kino kiganiro gihagarariwe na Cynthia ngenda kuri yo twinjire mu idonido rya kino kiganiro gertrude nayo adushikane muri zone gatumba mu gisagara ca bujumbura aho aganira na bamwe mu bakenyezi bakora urudandazwa ni ukuvuga abo bakenyezi ntiturababona twebwe no mu gatumba twebwe ku bwacu turiyungunganya tukajya mu dushyirahamwe duto duto tugakorana turi abantu mirongo ibiri na batanu tugakorana tukaziganya no kuguranana nk'ubu uba ufise ikibazo abakenyezi b'imboneza ntabwo turabona gusa kiretse gusa ntutse karitasi niyo yaje ngahera twandika ariko nayo ntakiratubwira abo bakenyezi b'imboneza ntabwo turabona twebwe aha twirirwa ngaha kwibarabara ntabwo turabona yego je mvuga mu ruhande rw'iwanje je ntabwo ndabona nirirwa aha kwibarabara nkataha mu ijoro ntabwo ndabona Eh, karahari kuko kenshi barakunda kuduha impanuro nko mu bibazo tugenda duhura nabyo sinzi ko ngaha baba bahari kuko ntabwo ndabona oya ni ukuri jewe noba ntarababona ko mbere baba bariho sinavuga ngo ntibariho kuko ntabo ndabona byoshika akaba ariho muganka ntabazi nuko jetude urakoze tugaruke muri studio reka akabazo ka mbere ndagahere kwa pusheri muratwara urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe mbega iyo turashimikira ku mukenyezi w'imboneza umukenyezi w'imboneza mutahura kuba ariko batwumviriza murakoze cyane kumpa ijambo njye navuga umukenyezi w'imboneza ni wa mukenyezi agerageza guserukira abandi mu kubajya imbere kugira biteze imbere mu kubaha impanuro mu kubigisha ukuntu bashobora kwegeranya bakajya hamwe n'abandi kugira biteze imbere mu butunzi mu buzima bwabo kuko ubu umukenyezi atahagurutse usanga n'urugo rwiwe eh, atakigenda rero nk'umukenyezi w'imboneza utegerezwa guhaguruka ukegerera ukagera abakenyezi ukabashira hamwe kugira biteze imbere anje kurongo ihuriro ry'abakenyezi mu gisagara ca Bujumbura umuntu avuze eh, umukenyezi w'imboneza turiko turashimikira no ku iterambere ry'umukenyezi iyo tahuriki eh, murakoze ku mijambo. umukenyezi w'imboneza ni ukuvuga ni umukenyezi aje imbere y'abandi ni umukenyezi ubwa mbere bwoko w'incabwenge aba aciye ubwenge hmm. hariho aba aciye ubwenge mu bwo kumbure amashuri yize cyangwa akaba incabwenge ndemanwa ukaba ubona ko akerebutse afise aje imbere y'abandi akagira ibyiyumviro birashe akagira imbono akabona iyo umukenyezi yotera akagira ibyiyumviro bituma haba kazoza keza kuri we mbese no kubashaka yuko abera eh, imboneza rero iyo bavuze bati umukenyezi w'imboneza ni uko ababona ubwa mbere mbese akongera akabonera n'abandi ni ukuvuga aja imbere abandi eh, muri aba bakenyezi none bakora urudandaza canke bari mu bariko eh, bariteza imbere twavuga ko nabonye nyene harimwo abakenyezi b'imboneza ego cane ivyo barimwo barimwo cane kuko kugira ngo bari hamwe abakenyezi bagiye hamwe bakiyumvira ngo barondere ubatwara ubarongora nuko baba bamubonyemwo ubukerebutsi nuko baba bamubonyemwo ikintu ashobora kubafasha kikabakuraha kikabashikana ahandi mm, reka imbere y'uko tujya uh, ku mwisha wa kaminuza pusheri eh, murabona ko muri bajya abakenyezi eh, bakora urudandazwa harimo eh, n'abakenyezi b'imboneza twavuga ko ari abakenyezi b'imboneza ego ego cyane ni abakenyezi b'imboneza kubera bariyemera ubwa mbere Eh, bashoboye kudandaza baba bashaka iterambere ry'umuryango n'iterambere ry'igihugu icyo gihe rero mu kwiyemera kwabo baba bazi ko bakwije ibisabwa n'amategeko nico novuga ko ari umukenyezi abakenyezi mwibo nabo nyene baje imbere bagaseruka imbere y'abandi neza cyane baraje imbere y'abandi ndetse bakagira n'ubuvugizi abagenzi babo bashatse guhohoterwa umwigisha wa kaminuza murakurikirana cyane cyane icyo gisata abakenyezi bariko bariteza imbere babuze umukenyezi w'imboneza umuntu yotahura iki eh, murakoze bavuze yuko umukenyezi w'imboneza ari umuntu waje imbere abandi ari umukenyezi ashobora kubera nuvuga umuvugizi w'abandi bakenyezi bishobotse akabaserukira bikenewe mugabo cyane cyane wumvirije nk'ibyo abo bakenyezi batubwiye bo mu gatumba umuntu yo kwibaza yuko kumbure biteze uko bo babona imboneza nuvuga ari nko mu bice bibiri hariho imboneza nuvuga ziri mu mashirahamwe zirongoye amashirahamwe bitwari tweje kuvuga yuko ari abantu baje imbere y'abandi n'abandi ugasanga amashyirahamwe amashyirahamwe y'abakenyezi ni menshi cyane muri kino gihugu mm. nabo mu mugatumba bavuze yuko bafise udushyirahamwe two kuziganya no kuguranana nk'abo nk'abantu bagashyizeho bashyiraho agashyirahamwe baba bagiye imbere y'abandi bakabaserukira bakabavugira no muri abo urumva baba barimwo mugabo urumva umbirije abantu bo mu gatumba bazi ko imboneza ari bajya abantu eh, bize amashuri bajya abantu bari mu mabanga yo kuyobora abandi kumbure bajya barongoye nk'amakomine abakenyezi barongora nk'amakomine abashinga amateka abakenguza amateka ngira nibo bibaza ko arizo mboneza mugabo ni wabo nabo nyene bajya abantu baje imbere y'abandi bakaba bafasha kugira imigambi y'iterambere nabo nyine babaye imboneza kuko eh, kugira ushingishira hamwe no kubufise iyo wifuza kuja icyo wifuza kurangura nabo rero bari hose bari mitumba yose bari mu miryango bari ahantu hose dusanga imigwi y'abantu hamariho imboneza eh, ku rugero ku rugero mm-hmm. rw'aho nyine baba bari mm-hmm. kumbure abo bakenyezi iyo ariko baravuga ntibabona ko nabo nyine muri bo mm-hmm. muri bo harimo imboneza rwose kuko murumva ko bagiye mu dushyirahamwe kugira abajye mu dushyirahamwe nuko hariho abakenyezi bagiye imbere barahimiriza abandi bakenyezi babuze imboneza nabo mu bijyanye n'ubutunzi nibyo hari ibisata byinshi mu bijyanye n'ubutunzi umuntu yokumva iki kumbere nabo bakenyezi babona ko muri bo ataba arimo ngira muri icyo gihe ngira bavuze imboneza umuntu yokumva ngira ngo abakenyezi b'akarorero abakenyezi b'akarorero bavuga ati kumbure abakenyezi ntibakunda kugira imigambi iterambere ntibakunda ntibakunda kuboneka ko bimwe bisa nk'aba famu daferi cyangwa nta bantu abakenyezi bikorera kuvuga nk'abarundi batunze eh? batunze cyane kenshi tubona abagabo ngo ni banaka amazina usanga ari y'abagabo kumbura ugasanga rero bavuze ngo imboneza mu z’ubutunzi kumbura abakenyezi bari bakeneye kuronka uh, uturorero tw'abakenyezi baba barateye imbere cyane kugira abace n'abandi bafatira ko akarorero kumbe murabona ko bariho bakenyezi bariho bariho kuko urumva murumva hariho nk'ishyirahamwe ry'abakenyezi barangura urudandazwa ndengambibe turafise turabona abadandaza bafise amashyirahamwe bafise amahinguriro kumwe nabo bataragira ku rugero cyo kimwe n'abashiringantahe mm. mugabo turababona kandi barabera akarorero abandi bakenyezi bakavuga ati nimba ujya mu kenyezi yarabishoboye jeho kuko inanje ngerageje nshigikiwe nabishobora reka anje eh, ku urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe eh, bajya abakenyezi bashikirije ko batabona abo bakenyezi b'imboneza eh, mwebwe niko mubibona jewe icyo novuga nk'abakenyezi bo mu gatumba bavuga ati ngo nta bakenyezi b'imboneza babona ariko bamwe bakavuga ati ngo turi mu mashyirahamwe mato mato yo kuziganya no kuguranana jewe novuga ko ayo mashyirahamwe nyine mu kugira abajye muri aba mashyirahamwe nabo ni uwo mukenyezi agenda nko gusarura akabazana akabakura mu mihani iwabo akabigisha akababwira ni mujye hamwe kugira mwiteze imbere hariho abakenyezi bamwe bamwe biyumvira kwiteza imbere ngo ni mpaka babahereze nk'ikintu ubu umukenyezi utegereza kwiteza imbere mwe mwenyene bivuye mu maboko yanyu urumva rero muri abo bakenyezi naho bavuga ko atamboneza zirimo imboneza zirimo abo bakenyezi bamwe bavuga ati ntabwo tubona abandi turababona mwebwe uruhara rwanyu rwahe urwego ruserukira abandi bakenyezi eh, twebwe eh, mu rwego mu rwego turimwo ahubwo natahuye yuko abo bakenyezi bo mu gatumba ntibatahura icyo ari imboneza barababajije ujya yabajije yabajije ati imboneza hari imboneza muri oya ntibaratahura icyo ari imboneza hama imboneza imboneza ntujya muntu nk'uko babivuze eh, yabakoranije akiyumvira ko bokorana akiyumvira ko boja hamwe akiyumvira ko bogira udufaranga bashyize hamwe ibyo byiyumviro byose ni uko ari umuntu wincabwenge afise ubwenge abona imbono abona kazoza k'ibyo ahejeje kugira ko bizozanira ingaruka nziza ku mukenyezi umwe wese rero twebwe aho dutumbereye tuhimiriza umukenyezi ngo abe imboneza wenyine abe imboneza mu rugo abe imboneza kuba imboneza ni uko guca ubwenge kubona gukerebuka kuba mm-hmm. inkerebutsi mm-hmm. rero hari n'aho baba imboneza muri bo nyene mu rugo rwabo imboneza kugira ngo bashobore guhaguruka bakavuga ikiri ku mutima bagatanga ibyiyumviro hari n'abagumye ibyiyumviro ntibashobore no kubiserura batashoboye kubiserura ntabake bayimboneza nico gituma tubahamagarira tutihaguruka muzane ibyiyumviro muvuge reka kunuma va mu migenzo ntuhaguruke uvuge werevuke uhaguruke ushire amanga uhaguruke uvuge ube n'imboneza kuko igihe uzovuga uzovugira n'umwana wawe uzovugira n'umugabo kuko hari n'aho bishika umukenyezi mu rugo ashobora kuvugira n'umugabo akavugira n'abana ni ukuvuga nawe aravugira n'urugo rwiwe mm. aho rero ibyo byose turabahimiriza kugira ngo tubibasigurire mbese no kuza bagirwa ko gutahura icyo ari cyo imboneza mm. kwa porofeseri eh, barumwete umwigisha wa kaminuza eh, murabona ko namwe abaye abakenyezi bakeneye kubitahura ukungene iyo mboneza iba imeze urumva twahereye mu gatumba umugabo umuntu arashobora kwibaza urumva turi ko turavuga ko imboneza neza tubisanga hose umugabo dufate jeni kunumviriza abanyagatumba barafise abo babona nk'imboneza bavuga ati ntitubabona aho rero umuntu aca yibaza ati mbega ni bande ko bakenera imboneza ntibazibone kandi ziri muri bo hmm? umuntu yaca yibaza ati kumbure nicaye tubone ko niyumvira ati kumbure bariyumvira nk'amarongoye nk'amashyirahamwe y'abakenyezi bakaza twumvire twubabona rimwe rimwe bajyaho ku rwego rwo hejuru eh, bajyaho ku rwego rwo hejuru cyangwa abarongoye amashyirahamwe avuga ko ashyira imbere abakenye uruhara tuvuga agateka ku k'umukenyezi mm. bo bifuza yuko nka rimwe bozabona baje abo barongoye ayo mashyirahamwe bakabaza ibibazo ubuzima bwabo ko bumeze ibibazo bahura nabyo kugira ngo baronke kumbure kuko baravuga ati ego hari imboneza dufise mugabo zigera bimwe navuga ziri ku rugero urugero rwa gatumba mugabo barakeneye uh, imboneza ziza kubakura kuri urwo rugero bariko mhm. kugira babaduze kumbure ibibazo bafise biduge bishike hejuru kumbure biraho mu gatumba biri n'ahandi eh, biri mu gatumba biri n'ahandi mugabo baba bakeneye abo bantu baza kubabaza ati mbega mwebwe ibibazo mufise ni ibihe bamaze kumenya ibibazo abakenyezi bafise hanyuma kumbure bakabishikiriza ku nzego zifata nk'ingingo bivanye n'ikibazo ku kimeze abakenyezi b'imboneza bakabishikiriza ku nzego zifata ingingo hama mu nyuma kumbure barashobora kuvuga ati eh nabo nyine bagakurikirana yuko iyo bashikanye ibyo bibazo kuri izo nzego zifata ingingo bakagira nka suivi bakaraba yuko biriko biraja bagakurikira bakaraba ko biriko ivyo basavye biriko biraja mu ngiro mu nyuma kumere bakazogaruka bakazogaruka mu gatumba bakabwira ati vya bibazo mwatu mwadutuma bya bibazo mwatubwiye twarabishikirije bariko baravyiga aho numva umenga niho abo banyagatumba cyangwa abo bakenyezi bari hari iwacu mu mitumba bagiye bararonka abantu b'abakenyezi b'imbonezabo baza muri ubwo buryo niho kumbure kwemera yuko imboneza bazizi imboneza bazibona kuko urumva mugabo ni gutangura kubatahuza yuko yego iwabo barafise imboneza mugabo kandi barakeneye n'izo mboneza zihari kuko ziriho kuko ziriho hari abakenyezi babona nk'ubu turi kumwe n'abantu bo muri forum kandi mm. ntihajya mu gatumba hariho forumu mm. hariho forumu de famu mugabo kumbe ntibazi ko urongoye forumu de famu mu gatumba nawe nyine ari imbonetse mugabo bashaka abantu bavuye hejuru abashinga amateka abakenguza amateka nawe naho yoba ari muri bo eh, kumbe nawe nyine naho arimo nawe nyine aravuga ko akeneye abo bantu urumva rero ni inyigisho zitegereza kubandanya ziba kugira ngo ubuserukizi ubuvugizi eh, bw'abakenyezi bavugira abandi bakenyezi bishobore gukanguka bikomeye kuba dufatiye hagati turi mu kiganiro duhana ijambo muri kino gice cya mbere turi ko dushimikira ku ruhara rw'abakenyezi b'imboneza mu by'ubutunzi mu gushyigikira ukwiteza imbere k'umukenyezi aho turi kumwe n'abatumire batandukanye reka tuvuga tumvise ibyo ashikirije ku mbure hariho intambamyi mwe mubona mugira eh, muri ayo mashyirahamwe y'abakenyezi bakora urwo rudandazwa bakenera ko eh, hari eh, abakenyezi imboneza abo baserukira hari intambamyi mubona mugira yego cyane intambamyi tubona hariya mu gatumba nko ku badandaza bato bato ni intambamyi zo ku mafrontiere ku mbibe mm. ku mipaka hamwe tugiye nko kuzana urudandazwa hakurya ujya usanga habaye ibintu kutatahurana n'abapolisi ukajya usanga habaye ibintu byo kurwana kudatahurana n'abapolisi mhm. hariho abakenyezi bamwe bamwe bishyira mu mutwe barunse nk'udufaranga bagaca bajya bagaca biyita biyitira ko ari abadandaza mhm. icyo gihe rero bitire ko ari abadandaza bagaca bagenda kurangura atampapuro bafise zibatuma barengana ku mipaka icyo gihe uca usanga hariho ibintu byo gukwegana n'abapolisi bariko badaciye mu mategeko badaciye mu mategeko twebwe rero nk'imboneza nka twebwe rero twitwa ko tubavugira hmm. Mm, turagerageza tugakorana n'abo bapolisi tugakorana n'abashefu de poste tukavugana kubera abo bakenyezi igihe rero turi kumwe turi ko turagira nk'amanama tukagerageza tugahanurana tukababwira kudandaza si ukuba ufite amafaranga oya imbere yo kudandaza ubanza kurondera impapuro zikuranga kuri umudandaza icyo gihe uciye ku mupaka uca usanga ucaciye mu mahoro atakibazo na kimwe rero abakenyezi benshi kubera batararonka izo nyigisho ntibabitahura ntibabitahura baca bimvira ko ari ukubahohotera uh, reka nje ku rongo ihuriro y'abakenyeza mu gisagara cya bujumbura abuze uh, zimwe mu ntambamyi bagira hajya ku mipaka uh, mwebwe nk'ibyo birabashikira ko ndazi ko ubwo rwego ruri hose gushika ku mitumba ibibazo bimwe bimwe birakumbuye murafise n'ibindi mushobora kubona kuba mubona abo bakenyezi bagira mwebwe nk'abakenyezi b'imboneza yego eh, umukenyezi agiye kudandaza cyangwa yiyumviriye ikintu cyo kudandaza uwo ari we wese barakunda kwiyorohereza turakunda kwiyorohereza mugabo uko kwiyorohereza si byiza cyane kuko haba no kurenga amategeko aza kwiyorohereza mugabo ariko ararenga amategeko ni ukuri bikaba nabi cyane kuyorohereza mu mushatsi kuvuga iki ashaka gucuruza kudandaza ahantu atariho amakora atariho amatagisi ibyo nabyo si byiza na gato nicyo gituma turacafise igikorwa kinini co kubahimiriza kugira ngo bacuruze bakore akazi mu mahoro n'umutekano ako n'akazi ko kubahimiriza tugerageza kubabarira ariko birabagora birabagora kuko avuga ati notanga ka sinoba ndonsaka mm. canka ati nocururiza hariho hose ntivyo ni sawa ntawoza kundondera kw'amatagisi niki mugabo ibyo nabyo bitera umutekano muke mm. ibyo ibyo nta rutonde birimo ibyo nabyo bihangane murabibabwira ego mm. turabibabarira ariko hariho bamwe batabitahura bikabandanya biba ingorane n'ingorane zikanabashikira bagashikirwa n'ingorane hama rero muri ibyo dufise igikorwa cyo kubandanya tubahimiriza iyindi ngorane ihari mm. ni ibi bintu byo kuduza ibiciro ibiciro bikaduga ibiciro biraduga iyo biduze hari n'aho baca bahagarika no kuja kuri kurangura akazi kakaba karahagaze kuko aravuga ati mbega niyo naja kurangura kuraya a nzobigurisha he bizogenda gute bizomfirako ko ibyashara bimanuka mhm. niko nabo baba e, batahagaze neza mu gikorwa cyabo iyo nayo ni intambamye eh, reka mbanje kwa kwa pisheri ibyo murabibona nk'ibiciro biguma biduga bimanuka murabona ko bitera intambamyi muri urwo rudandazo rwanyu murabishikiriza abo bakenyezi b'imboneza ku rwego rwo hejuru kugira ngo nabo bagire icyo bafashije neza cyane ibici umugenzi wanjye yabivuze ibiciro biduze ujya usanga umudandaza atana agaciro agihereza akazi kiwe kubera uno munsi agenda kurangura kuri amafaranga akabishikana abishikanye akaca asanga amafaranga yataye agaciro yaduze ya mafaranga yabiranguye ko ukajya usanga abidugije n'abajya bato bato baza kubirangura ukajya usanga ntibaje kubirangura kubera iki kubera yanse kubihombesha arindiriye ko adandaza kuri ya mafaranga yashaka kubidandaza ukajya usanga arahombye hongeye ko kurira nk'amakori n'amatagisi hoho ntibibatera ibibazo biradutera ibibazo kuko hageze kuriha amatagisi utegereza kujya kuriha ugiye kuriha amafaranga utinjije icyo gihe ujya usanga uri kuratera uhomba reka dusubire ihuriro ry'abakenyezi eh, mu rudandazo hariho ingorane nyinshi rwose hariho n'ibihe ibihe ibihe hariho ibihe by'izuba ibihe by'imvura aho nahone ni ikibazo hariho igitoro igitoro caduze ni ingorane ku mudandaza kuko uko igitoro kiduga kiraduga nawe akaraba ingana aza kuduza ibyo yacurujije bikaba ingorane bikamubana ingorane rero ku ngorane y'ibihe mm, nk'ubu hari n'imyuzure irahajya ah, mu gatumba cyane ibyo bihe byarabatwaye ibyashara ibyo zose ni ingorane mm. namwe mucamufasha gute kuri izo ngorane muvuze hari icyo kumbaho ibyo mudashoka mukora ubwo nyene eh, kumbure nk'abakenyezi b'imboneza hari ibyo muheza mukabona mugafasha ku bakenyezi b'imboneza icyo bashoboye gukora uko babafasha bakababarira gestion bakababarira ingene bitunganya mu buryo baronse bakagira ikintu co kubika kubikira kazoza kuko ntibaba bazi ibiri imbere uko biza kuba mm. ni nivyo vy'ivyo bihe e, umwuzurira uruzuba nico gituma baguma babahimiriza tukaguma duhimiriza tuti wewe wagiriye ibakwe ukabona urudandaza ruratanguye menya yuko ikintu cya mbere ari ukubika kuziganya mhm. reka nje kumigisha kaminuza bashikirije impamyabushobozi zitandukanye hari ibibazo bijyanye no ku mupaka ibiciro biduga bikamanuka n'ibindi mwebwe kumbura hari icyo mubona mushikiriza yego murumva imbone zitegereza kwanza kumenya ibibazo ubuzima abakenyezi barimo nk'ubu dufashe nk'abakenyezi bagira urudandaza ndenga imiyaga mbibi hari ibibazo usanga bihari ubwo bufasoni yavuze ati hari ibibazo by'impapuro abo baba bageze ku rugero rwiza abakenyezi bamaze gushika kugira ibibazo by'impapuro kuko benshi mu by'ukuri abakenyezi benshi bafite agatahe gato iyo rero ufite agatahe gato ufite n'ibibazo bariko baravuga hari igihe utarindira kuzoronka ibipapuro uca utangura no kumbure no kudandaza udakurikije amategeko gukora aho uherereye gukora aho uherereye kuko baba ku rubibe mm. ni ukuvuga yuko ku barabona ibintu bishobora kubafasha bishobora gusohoka bikinjira kugira ngo bashobore gutunga umuryango mugabo hari igihe kikumbure batabarashika kuri urwo rwego rw'impapuro cyangwa nta n'uwuzi n'impapuro abasaba hari ushobora gusanga ari nyinshi nk'imboneza rero hari bavuga ati mbega none twugira gute kugira ngo nko muri administration cyangwa nko muri OBE bagabanye nk'impapuro basaba kugira ngo boroherwe abo badandaza kumbure ntibabivuze mugabo biriho hari igihe usanga bahura n'igiturire ugasanga abazi ibintu byo kunigana cyangwa n'abandi bantu ugasanga bariko basaba igiturire uko basaba igiturire niko na bya duzwa ry'ibiciro richariwa niko na nakunguko nikaboneka kataboneka kuko hari usanga bazanye ibintu ugasanga bidanazwa amahera menshi ntibaronka ababibagurira kumbe hari igihe hari n'abakubagurwa birashika bakanakubagurwa ugasanga rero nk'ibyo bibazo byose nk'imbonezero mbega none twugira gute kugira ngo igiturire kigabanuke nkakora mm. bijyanye n'amategeko ibyo byose bisaba yuko bigisha abakenyezi bakamenya ati mbega noneho ugira ave muri informel aje muri formel aho azotanga amakori n'amatagisi bigenda gute twafasha gute ugira ka kagatahe kuko urumva ibyo byose bisaba bisaba yuko nabo bakenyezi haba ingingo nyinshi zifatwa kugira ngo ziborohereze haba ari kuronka agatahe haba ari kumenya ukuntu urudandazwa rugenda kuko benshi ntibazi amateka agenga urudandazwa ntibazi amateka agenga urudandaza ndengambibe ibyo byose nibyo gufasha za mboneza zitegereje gufasha abo bakenyezi bari mu rudandaza kugira ngo bakore uwo mwuga bakore ako kazi borohewe kandi amategeko atavuna ashobora gutuma kumbure bitunga bagatunganya n'urugo rwabo bagatunga imiryango yabo kino gice cya mbere rero eh, no ngaha kirangiriye isango ni mu gice cya kabiri aho bano batumire bazatubwira ibiriko birakogwa canke ibyo kokwa abakenyezi b'imboneza bashigikire gusumba mu iterambere ry'umukenyezi muhejeje gukurikira ikiganiro duhana ijambo ikiganiro mutegurirwa na studio y'ijambo